Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi ilə başlayıram. Amma yetasaalun. Müşriklər özara nəmi doğruluk soruşudu? Anin neba'il azim. Ular çox bir haber. Yani qiyamət doğruluk soruşudu. الذي هم فيه مختلفون Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishquchilardir. كلا سيعلمون Hargiz undaq emas. Qiyomat ularning o'ylig'indek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. ثم كلا سيعلمون Hargiz undaq emas. ular beshig'i kelgan azobni kelgusida biladi alam naj'alil arda mihada zaminning ustida muqimlashishinglar va kang tuzlangliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besat qilmadikmi val jibala awtada zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi va xalaqnakum azvaja sizlarni arayal qilib yaratdik وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Uyqını sizlərinin bədəninlər üçün rahat qıldıq. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Keçini libas qıldıq. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzni sizlər tirikçilik qıldıqan vaqt qıldıq. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ustunlardan mustahkam yetti osmonni bino qildik sizlar üçün yenib turgan chiroqni ya'ni kunni yaratdik وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Açlıqlarni, o't çöplərini, daraxtları quyuq bağçalarını östürüş üçün bulutlardan mol yağmur yağdırıb berdik. إن يوم الفصل كان ميقاتا Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا u kuni sur chilindi sizlar to'p to'p bo'lib kelisizlar osmon ichilib nurg'un eshiklar paydo bo'ludi tog'lar harakatlantirilib sarobdek bo'lib qoladi ya'ni tog'lar to'zib yiroqdan qarg'uvchiga suvdek tuyuldi İnne cehenneme kânet mirsâdâ. Cehennem hakikaten kuffarlarını kütüp durdu. Littâzîne meâbâ. Cehennem şübihisiz ki günahkarlarının cayıdır. Lâbifîne fîhâ ehkâbâ. Ular cehennemde uzak müddet kalıdı. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ular jahannamda jahannamning haroratini yeniklitadigan biror so'rilikka va tashnolikni qondirdigan biror ichimlikka erishalmaydi illa hamiman va g'assaqa ularning erishidig'ini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yeringdilli iborat bo'ladi jazaa جزاء وفاقا Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. إنهم كانوا لا يرجون حسابا Chunki ular qilmishlaridan hisob elinishdan qo'rqmaydi. وكذبوا بآياتنا كذابا Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. وكل شيء أحصيناه كتابا Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. إن للمتقين مفازا shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishidi حدائق وأعنابا u ne'mat bog'lar uzumlardir وكواعب أترابا tangtush qizlardir وكأسا دهاقا sharob bilan to'ldirilgan jamlardir لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ular jannatda yolg'on so'z behuda so'z anglamaydi جزاء من ربك عطاء حسابا ana shular parvardigoringning bergan mukofoti yetarlik atosidir رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا u osmonlarning ziminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir noit shafqatlikdir u kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا jibril va farishtalar sap bo'lib turib ketadigan kunda ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadiyning so'z qilishiga bo'lmaydi ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Ani şu çoğun buludğan kündür. Kim ki iman bilen, yaxşı əməl bilen pərverdigarı qaytıdığan yolunu tutuşunu xalısa, tutsun. İnna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا biz sizlarni haqiqatan yuz bersa yaqin azobdan ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik u kunda kishi ilgari qilgan amallarni ko'rdi kofir koshki man tuproq bo'lib ketsam-ku deydi